Negalima sakyti, kad Lietuva kažkaip ypatingai nepriklausomybės kovų metu nukentėjo na, demografiniu požiūriu. Taip, žuvusių buvo ir, ir tikrai nemažai. Per visas kovas, na, oficialiai 4200 žmonių žuvusių. Realiai matyt daugiau, gal apie 5000, ne visus surašė, ne visus žinojo ypač iš nereguliarių dalinių, šaulių, partizanų, šiaip sušaudytų žmonių, kurie pakliuvo vieniem ar kitiem okupantam į rankas. E, ir greičiau jau tie nuostoliai buvo priedo prie, prie pirmo pasaulinio karo nuostolių, nes norėčiau priminti, ne pirmą kartą aš jums čia šitoj paskaitoj priminti noriu, bet pakentėkit. 60 e, tūkstančių, beveik 60 tūkstančių lietuvių buvo pirmojo pasaulinio karo aukomis. Kalbant beje apie tarpukario, čia tos kariuomenės e, aukas, e, na, truputį krenta į akis disproporcija tarp žuvusių ir sužeistų, nes štai žuvusių 400 4200, na, o sužeistų pusantro tūkstančio. Tai nenatūralu. Dažniausiai moderniuose karuose vienam žuvusiai tenka trys sužeisti. Kodėl tokie e, keisti skaičiai Lietuvos atveju? Ogi dėl baisios e, medicininės ir sanitarinės būklės kariuomenė. Na, nėra kuo gydyti, nepakankamai vaistų, nepakankama tvaršių, Na, kai kurios istorijos iš viso ten keista klausyti, kai peršautas kur nors link Panevežio, kareivis įlydė į Kauną, tai pešiom eina, kol geležinkelį pasiekia, atvažiuoja beveik dvi paras. Na, kaip gydo lydintis kareiviai, kur, kur įmanoma iš kaimiečių naminės degtinės išsikaulė, jį pagirdo, patys atsigeria, dezinfekuojasi, taip sakant, ir, ir toliau kitų, ten Bermontininkų berots, mūšių metu sužeistas. Iki Kauno trys paras veža traukinys. Visur sustoja, nėra, nė, nė, nėra nei malkų, nei anglių, tvorom, šabais, dievas žino kuo, patys vežami, ką degančio įmeta, na ir, ir važiuoja. Na jau jeigu išgyvena, tai išgyvena. Dar prie aukų prisidėjo ir vidurių šiltinės. Mm, ir demėtosios šiltinės epidemijos, kurios tuo metu užsiautė. Na, kliuvo ir kaip visam pasauliu, taip ir Lietuvai dargi ir ispaniškas gripas, kuris daugiau žmonių nužudė negu pirmas pasaulinis karas pasaulyje. Kiek Lietuvoje nuo jo numirė, dievai žino, medikai labai jau geri buvo. Numirė žmogus ir numirė su diagnozavimu labai nevargo, nepapjautas, nenušautas, nieko nesiskundė, ne? nusilpo gerai taip užrašai, nusilpa ir, ir, ir numeri. Ne, negi atvirkščiai. E, tai demografinių nuostolių jų būta. Jie gal nebuvo tokie grandioziniai kaip ir antrą pasaulinį karą, bet už tai na, milžiniški nuostoliai ūkiniai buvo. Ir jeigu jūs manęs paklaustumėte, kaip apibūdinti Lietuvos ekonomiką, 18, 18 tai jau kur jau ten, 19-22 e, metų, tai galiu apie labai paprastai atsakyti, Buklė baisi, beviltiška. Mm, pramonė arba sugriauta, arba vos gyva. Prekyba, nu ten, kur frontas, kokia ten prekyba gali būti. Mm, Lietuvos gaminiai, na Vokietija yra taip, maisto produkcija, jiem reikia, jie perka. Tai ačiū Dievui, netoli. Po to maisto produkcija maisto produkcijom, o kaip ją išvežti? Vežimais? Geležinkeliu reikia. Tai dabar mes Liepos 6 e, švenčiam karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. O tarpukarinė Lietuva Liepos 6 šventė pirmą lietuviško traukinio paleidimo dieną. Nes taip, 19 metų, tik tai vidury, pirmas garvežys su vagonais. Lietuviškas, mūsų, rankose ima važinėti. Tam, kad iš viso funkcionuotų e, bent šiek tiek valstybė, Ir tai jau čia ketvirtam dešimtmetį paskaičiavo, kad reikia ne mažiau, čia minimumas. Tuometiniai Lietuvai reikėjo apie šimto traukinių. Na, pas mus vienas, nu, štai savas, geras. Taip, tų traukinių greitai skaičius augo ir, ir, ir netgi šarvuotus, karinius e, porą turėjom. Na, bet kol, kol viskas ėmė judėti, tai prireikė labai daug laiko. E, su geležinkeliais e, bėdos yra, faktiškai liko na, į Prūsiją vienas geležinkelis, pietinė Lietuvoje nutraukti, prireikia nau, nau, naujus statyti, nėra geležinkelio, kai ir Klaipėda užima į Klaipėdą jokią, net į tą pusę nelabai yra. Na, visi bėgiai nueina link, li, li, link Liepojos. Nu, šitą pakraštį palieka be e, uostą. Palieka be geležinkelio susisiekimo. E, žodžiu, būklė buvo ekonominė tokia, kad, kad man regis e, niekas dėl jos ir galvos nesuko. Nes šiaip po karo kilo tokia pasaulinė krizė, ekonominė pasaulinė, rimta krizė. Ir, na, ji gal netokia kaip 29-30 metų didžioji kuri jau ten apvertė mm, visą pasaulį. Bet ji buvo ir buvo gana rimta. Tai Lietuvoje jos beveik niekas nepastebėjo. Nebuvo čia kam nei bankrutuoti, nei kam sugriūti. Gyveno kaip gyveno. 20 metais derlius geras užderėjo, puiku. Susirinkęs teigiamas Seimas, tuo džiaugiasi, duonas bus. Mm, su ta duona irgi šiaip savo buvo, nes e, vokiečiai labai nustekeno Lietuvos gyvulininkystę. Kiaulių liko trečdalis, lyginant su, su iki kariniu lygiu. Karvių 40 procentų, pieno nusmuko, arklių irgi ten tik, tik, kad... Na, keulė, kaip žinote, nedramblys, ten atsiveda iš karto daug paršiukų ir uh, galvų skaičių atstatyti galima, jeigu ne, ne plėšikiškai tas keulės eksploatuoja. A, vokiečiai, vokiečiai su savo mokesčiais taip plėšia, kad, mm, kad jau pradėjo nykti kaip rušis uh, keulės. Mm, e, Laimiai taip Lietuvoje linai augo, sėmenis. Tai tiesą sakant, tai buvo pagrindinis e, eksporto prekės 19 e, metais. Sėmenis ir, ir, ir linai. Tuo metu buvo kažkokia ten neaiški vakarų Europoje semenų aliejų krizė ir Lietuvai šiuo požiūriu labai gerai pavyko, nes kainos buvo aukštos, beveik keturis kartus didesnės negu įprastai. Tai bent jau iš to šį beitą buvo galima užsidirbti. Apie Lietuvos ekonomikos ypatybės ir raidą pakalbėsime, kur jau čia ne, ne, nekalbėti, bet pakalbėsime kiek, kiek vėliau. Dabargi tik norėčiau konstatuoti, kad valstybė buvo beviltiškoje ekonominėje būklėje, biudžetas surinkimas nepaprastai sunkus, mokesčių sistema pakrikusi ir paklaikusi po vokiečių valdymo, E, pasitikėjimas tais vokiečių paliktais soberostinės e, rubliais buvo nedidesnis negu apyvartoj dar pasitaikiusiais Kerenskio rubliais. Nu, žodžiu, na, kiek vertas popierius, tiek ir tie. Hiperinfliacijos sąlygom gyveno. Ir nors pervadino tuos popiergalius auksinais ir skatikais, bet e, pasitikėjimo mm, jais tarp gyventojų nebuvo. Doleris arba Anglijos varas, taip, tuo, tuo tikėjo. Tik tai gaila, kad kažkodėl ne pas visus tos valiutos buvo ir, ir jeigu buvo, tai netaip jau ir daug. Tuo tarpu dar reikėtų, čia aš e, apie tai kalbu dėl to, kad na, na negalėjo pradėti Lietuvos Respublika jokių normalių socialinių permainų, švietimo ir, ir taip toliau. Daug deklaracijų, daug gražių norų ir palinkėjimų. O praktika buvo tokia, kad ką nors daryti buvo įmanoma tik nuo kokių 24-5 metų. Ir tai ne visur ir, ir ne viską iš karto. Mm, krizė amžina. Na, e, dar viena tokia ypatybė, kuri kažkaip taip pamirštama arba nepabrėžiama, tai e, valstybės legitimumo klausimas. Tiksliau, nepamirštama, kalbant apie e, tarptautinę teisę. Nes vėlai ir ilgai Lietuvą pripažinėjo, ačiū kaimynam Lenkam. Vėliau, jeigu pripažindavo, tai kur čia tos Lietuvos sienos, su visokiam išlygom, gudravimais ir, ir taip toliau, ir taip toliau. E, bet e, o pačioj Lietuvoj valdžios legitimacija. Na gerai, buvo e, sušaukė Vilniuje lietuvių konferenciją. Na, išrinko tarybą. Ką jie atstovauja, kiek atstovauja, toks klausimas neaiškus. Vyriausybė su prezidentu išsibėgiojo iš Lietuvos, dingo kalėdų proga, taip sakant, 18 metais ir kas tada? Valdžios vakumas. Pabando diktatorium pasiskelbti Stasys Šilingas. Na, vėliau teisingumo ministras Metonas toks, kaip čia pasakius, draugas, bendražygis. Na, toks draugas, kad kai parodos metu užėjęs toksai Juozas Gabrys Paršaitis, Markizas Degarliavas, čia taip prisistatydavo oficialiai užsienyje. Mm, pamatęs Metonos biustą, greitai iš e, skulptoriaus Aleksandravičiaus sumokėjo avansą, nusipirko tą biustą ir, ir sudaužė su lasda. Mm, tai e, kilo baime, kad kartais tas Gabrys Paršaitis Markizas de Garliavo originalo nesudaužytų, jeigu jau biustą mm, sutrankė. Tai Šilingas vaikščiojo su lasda, tokio vos neatliko apsauginio pareigas metonai, kuris į palangą buvo nuvažiavęs. Bijojo susitikti aršų žmogų. Na, Gabrys Paršaitis jis penktais metais buvo truputį kontūzitas e, per revoliuciją ir, ir šiaip tokio sunkoko charakterio. Na, tiesa, turbūt Lietuvai nusipelnęs to, kad jis pirmas pasiūlė trispalvę kaip uh, nacionalinę vėliavą, tik tai kitaip juostas uh, vertikalios turėjo būti. E, na, tiek to, iš uh, tokio diktatoriaus juokiasi visi ir, ir kareiviai, ir, ir, ir, ir taryba, ir, ir ką tik tai jisai sutiko, tai taip ir juokiasi. Ne, nepavyko diktatūros įkurti. Tuo metu pasirodė Mykolas Leževičius, atvykęs iš, iš Rusijos, jisai kaip ir teisininkas, Odesoje buvo lietuvių tremtinių komitetą, na, pabėgėlių nuo, nuo, nuo, nuo karo, mm, reikmėm besirūpinęs, na, visuomenininkas, toks socialdemokratinis, prie, prie demokratų ir, ir, ir, ir vėliau liaudininkų ryškus lyderis ir jisai va tam valdžios vakuume taip pat jam pasiūlo pasiskelbt diktatorium, dar, dar ir pasiskelbė, bet e, pagalvojęs e, per naktį nusprendžia, kad nėra čia ko su tom diktatūram, gero nebus ir, ir e, sutinka vadintis ministro pirmininku. Na ir ką, na ir, ir, ir jisai į Kauną ir, ir grįžta, Kaune ir leidžia ten tuos atsišaukimus, kviečia savanorius. Čia beje reiktų pridėti, nes amžinai čia išlenda tokių nu, visokių keistų demagogų ir pradeda aiškinti, kokie čia netokie pas mus tie savanori. E, pas mus e, savanoriai tie pirmieji, tai taip, jie algas mokėjo ir vėliau kareivė mokėjo, nedidelės. Tai vienas dalykas. Juos laikyti samdiniais ir algininkas čia tikrai neišeitų. E, kitas, e, paskelbė mobilizaciją karininkų. Tai karininkai tai jau mobilizuoti ir puskarininkai, tai vargu ar čia taip tiesmukai savanoriais galima vadinti. Bet pradeda rinktis ir kareiviai, nes ir juos kviečia, na, tas garsusis atsišaukimas, ten vyrai Lietuva pavojuje, Sleževičiaus Kaune išleidžiamas sausio pradžioj ir, ir sugeba po Lietuvą paskleisti, kas sugeba, kas kaip vyksta į Kauną. Vėliau paskelbė ir e, mobilizaciją, tai ten tokia gal dabar ir keistokia atrodytų inteligentų mobilizacija, prieina tie, kad ne, nebeturi kur dėti, entuzijazmas didelis, tikėjosi 200, atėjo 600, Tai, tai, tai ką, kur jau ten, kurie kariniai tarnybai nelabai, tai meninė tegul veikla užsijama ir, ir, ir taip toliau. E, na, galiausiai paskelbė ir, ir bendrą mobilizaciją visų, kurie gali būti šauktinis. Tai, tai atrodytų anokia čia savanoriai, bet buvo vienas bet. E, tie, kurie ėjo tarnauti, uh, Na, jie ir tikėjosi ir buvo žadama, kad, kad bus žemės reforma, jie gaus žemės klipus, tai vienas dalykas. Antra, na, tuos klipus kaip ir žadėjo savanoriam, tu dabar čia koks, koks šauktinis. Tai galų galę numoja viską ranka ir, ir tuos, kurie va, pirmųjų metų, daugiau mažiau, savanoriškai atvykę, Nes o ką reiškia tais laikais savanoris, nesavanoris, šaukia kažkas. Tai nei tau šaukimą kas įteiks, nei kokie sąrašai egzistuoja. Iš viso gali apsimes, kad neraštingas ir, ir dezertyrais nelabai palaikys. Na, tai na, buvo sutarta, kad tie savanorių kurėjo galų gale ir sąjunga atsirado, kad visi yra savanoriai, ne, neskirstant ypatingai kategorijas. Ir jiem iš tiesų žemės sklypai buvo duoti be išberkamojo mokesčio. Tai irgi nereiškia, kad jau čia didelis turtas, bet geresnėms šiek tiek sąlygom negu negu kitiem valstiečiam. E, nes kitiem reikėjo išsipirkti per 36 metus e, tą gautą žemę, na, savanoriai be to. Kartais kurdavosi kaimais, tai va Kaune yra Dainavos mikrorajonas dabar, o iš tiesų tai Dainavos kaimas savanorių ir įkurtas. Kitur, kaip, kaip ten visokie e, karžygių yra Lietuvoje, ten Narsių ir, ir Viečių kaimas, tai labai dažnai tai ir yra būtent tų savanorių, kurie nusprendė keliese įsikurti ir, ir tokius gražius, na, bent jau jiem taip atrodė, pavadinimus savo pasirenka. E, legitimumas e, Sleževičiaus buvo toks, na, nei šioks, nei toks, va, atėjo ir pasiskelbė. Ar, ar, ar, yragi ministras pirmininkas, Augustinas, Vokietijoje ir jis ilgą laiką ir, ir negrįžo, ir ginčijosi, ir bandė, ir, ir tuo pačiu metu Lietuvoje du, ir ministrai pirmininkai, ir du užsienio reikalų ministrai buvo, kuris teisėtesnis, dievą žinau. Tai, tai, kad tą išspręsti, nusprendė Kaune sušaukti konferenciją, o tokią pačią kaip Vilniaus, tai buvo dar Kauno konferencija. Ji mažiau gal garsi tokia, bet suvažiuoja, legitimuoja Mykolas Leževičiaus, sakykime, ir naujos vyriausybės valdžią. Kitas toksai jo sprendimas buvo išplėsti ministrų skaičių kad būtų žydų reikalų, gudų reikalų ir bendrai e, įtraukti į e, ministerijas socialdemokratus. Ne tik būsimus liaudininkus, bet ir socialdemokratus, plačiai. E, tiesą sakant, su, su žydais tai labai net, net ir sėkmingai jam sekėsi, nes na, reikia biudžetą pildyti, reikia mokesčius, reikia ir, ir su užsieniu tvarkyti reikalus, su Rusija konkrečiai. Na, šit, šitas, šitas kanalas Tai per žydus, per jų pažintis, per prekybinės ir kitokius ryšius iš tiesų veikia gana neblogai. Bet kaip bebūtų, jau minėjau, peštynė su kai kuriais krikščioniais demokratais. Ir taip, Mykolas Leževičius vyriausybė, labsybė labai neišsilaikė, nepavyko su, su vienu nevykusiu ministru pirmininku, vėliau pavyko su, su, su kitais. Jis, e, išstūmė. Vietoj jo pasirenkama tokia tarpinė figūra, tai mm, Ernestas Galvanauskas, Galvanauskas, Biržo krašto kilęs, e, per penktų metų revoliuciją taip pakovojęs, kad pakovojęs, jau čia tokio, galima sakyti, sukilėlis. Nu, buvo priverstas e, slėptis užsienį, užsienį na, baigė studijas, inžinierio įsilavino, bet daugiau jis gal ne tiek čia inžinierija užsiminėjo, kiek ekonomika. Na va, ir, ir, ir Nestas Galvanauskas tapo tarsi tokią, tar, tokią tarpinę figūrą, suderinančią ir, ir krikdemų, ir socialdemokratų, ir, ir liaudininkų interesus. Na, Tai, tai šiam išsilavinimui Ernestas Galvanauskas buvo daugiausiai kartų Lietuvos ministro pirmininku keturis kartus e, tarpukariu. Tris kartus Mykolas Leževičius, tris, kart, tris kartus e, Smetonas mm, Svainis Juozas Tubelis. E, a, tai ne tik kokio masto žmogus <laughs> galėtų iliustrėtų iliustrėtų. Mm, per vienus metus žmogus sugebėjo pabūti 40 metais ir e, okupantų e, liaudės vyriausybės finansų reikalų ministru. ministru. Ir išbėgęs iš Lietuvos tapo jau antiokupantinio vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto vliko mm, finansų skyriaus vadovo. vadovo. Na, įdomu, kaip toliau būtų gyvenimas susiklostęs šių laikų nesulaukia, o gaila, gaila. Žmogus stambios veiklos. E, na, Galvanauskas Galvanausku e, steigiamojo Seimo pirminių veiklos metu e, buvo taip pat dar bandant išlaikyti krikščionių demokratų ir, ir liaudininkų tam tikrą koaliciją. Tai beveik du metus Kazim, Kazim Grinius buvo ministro pirmininku ir ten taip buvo ir vieno, vienos partijos ar partijų tiksliau atstovai ir, ir, ir kitos ir kitų partijų. Iki, ga, iki galo nesulaukė, nes 21 e, pabaigoje ir 22 prasidėjo garsusis Sakarino skandalas, kuomet Juozas Puricas, Puric ir ne jis vienas, per diplomatinius kanalus ištisais vagonais vežė tarp Europos ir e, Sovietų Rusijos dievas žino ką. Akmenis vežė ir Sakariną, na, Sakarinas cukraus pakaitalas, Mm, gana badaujančiai Vokietijai gera prekė, e, lygiai taip pat ir, ir, ir, taip. ir visa tai buvo daroma dar e, vežant, na ne vagonais, bet dalis krovinių dar buvo ir su kokainu, labai reikalinga prekė visur, kur be nuveši. O kad Sovietų Rusija truputį užmerktų akis į tokią gerai išvystytą prekybinę schemą, tai dar ir bolševikų vieną kitą literatu, literatus ar agitacinių kokių nors e, spausdinių krovinį pavežėdavo. Žodžiu, veikla buvo išvystyta graži, taip, ta byla aiškinos, aiškinos, aiškino, baigęs viskas tuo, kad Purickis nekaltas, nu, kas galėtų abejoti, kad kaltas, e, bet uh, truputį, va, tą tokį bendradarbiavimą, bent šiek tiek glau, tiek glau vienų ir kitų tai sugriovė. Sugriovė ir, tiesą sakant, konstitucijos rengimas, nes jeigu ją skaitysi, tai matosi, kad labai jau ten įdėta daug tokios e, krikščioniškos demokratijos na, retorikos. Na, vien prasideda konstitucijos institucija vardan Dievo tėvo visogalio. Na, nežinau, ar būtinai to reikia ir, ir pasaulietinės valstybės dar konstitucija. Kitų ten visokių pasvarstymų, palinkėjimų, na, žodžiu, Dalis tų palinkėjimų liko ir dabartiniai konstituciniai konstitucijai. Antrųjų metų konstitucija buvo remiamasi ten, kur įmanoma, kur, kur buvo prasmės ir ankstesniam konstitucijam, ypač 38, bet kai kas atkeliavo per, per tantus metus iki 92. Na, sekmadienis, kad dvasinio pakilėjimo diena yra. Čia, čia tikrai būtinai konstituciją rašyti to, tokius dalykus. O kas bus, jeigu bus, jeigu pakilėjimo antikonstitucinis nusikaltimas? O žydam, kuriem šeštadienis pakilėjimo dvasinė diena, ar, ar musulmonam, kuriem penktadienis, budistam, budistam, nu, žodžiu, žodžiu, jeigu taip yra, tai yra, nereikia visko, kad saulė šviečia danguje, būtinai rašyti teisės aktus. E, krikščionim demokratam atrodė, kad reikia, kad reikia. Na ir, ir tokie rezultatai savotiškai buvo. Balsavo, balsavo už, už tą konstituciją liaudininką, o socialdemokratai demokratai nebalsavo. Viešai ir atvirai. Sakė, čia ta, ta buržuazinė, darbo žmonių negina ir, ir mum jį čia kaip tokia. Ne, ne mūsų konstitucija. Na, toks va solidarumas partinis, partinis kas buvo. E, greta to vis aiškiau darėsi, kad liaudininkai ir krikščionis demokratai nesuta, nesuta loginio įvairiausio prielaidų. Liaudininkai laisvamanė arba tokie pusiau ateistai. Jie bažnyčių greuti nesiuošia, bet nori gyventojų, kad paliktų juos ramybė. O klausimai iš esmės du su tuo susiję. Tai kunigų algos ir religijos mokymas mokyklose krikdemai nusprendė ir užsispyrė, stengiasi su, įtvirtint ir religiją valstybinėse mokyklose ir gimnazijose, bet dar ir užspausti, kad neliktų tų visokių ten neiškių realinių mokyklų, kokių nors ten draugijų mokyklų ir, ir, ir panašiai. Nepatiko, sustarti dėl to negalėjo. Tiesą sakant, čia tas klausimas tai, tai toksai gana savotiškas ir, ir prie jo dar reikės e, sugrįžti. Ir prie švietimo, ir, ir, ir prie tų kunigų algų. Abi pusės, pusės dažniausiai su tokiais amžinais ginčiais būna, buvo teisės. Buvo nesutarimų ir, ir dėl žemės reformos, ir, ir vykdymo, ir tempo, ir, ir, ir kaltinimų liaudininkam, kad jie visi dvarininkai ir, ir nenori žemę išdalinti valstiečiam, ko tik tai ten nebuvo kas natūraliai mus atveda prie kito tokio keisto reiškinio, tai to meto politinės agitacijos ir propagandos e, forma. Nors gal apie tai pakalbėsime, kai kalbėsime apie Seimų krizę, e, tiesiog reikia pasakyti, kad visuomenė tuometinė. 20, 22, 24, 6 metai. Ji, ji, ji demokratijos po, požiūrį kūdikių visuomenė. Ir dabar negalim pasigirti, kad jau čia pas mus demokratija klestinti. Ir, ir daug perspektyvų turinti. Bet, bet tada tai buvo, buvo gana, gana baisu. Dalis gyventojų neraštingi ir, ir vien jau dėl to gana sunkiai dalyvauja rinkimuose. Informaciniai srautai labai siauri, labai manipuliuojami ir pakankamai brangus. Ne visi gali sauliaisti kelis laikrašius užsiprenumeruoti ir skaityti. Masinės informacijos priemonių išskyrus bažnyčias ir kokiu nors draugijų susirinkimus nėra. Visa tai karo laisvė apribojimo sąlygom dar vyksta. Na gerai, kad moterim balso teisę suteikia, bet ją naudojasi nedidelis moterų kiekis čia irgi savotiškas dalykas. Nors įsteigiama Seima ir, ir vėliau moteris deputatės, niekam problemų nekyla, išrenkamos dirba. Na, steigiama Seima ir atidaro moteris. Ne, jokio šoko. Seimas ne, ne, ne, ne vyro pirtis, kad ten moterim nebūtų galima užeiti. Be beje, tą patį galima pasakyti ir vėliau apie universitetą kūriamą, mokyklas, ministerijas ir, ir taip toliau. Nors moterų ministrių uh, taip ir neatsirado, bet e, ministerijos skyrių vadovių būtų. Nieko e, tai netrodė kliūtim, kad moteris kažkam vadovauja. E, prie tų tokių patybių, na, na, na vien kaip organizuojami rinkimai ir koks suvokimas, tai ne tai, kad saugok Dieve, bet matosi, kad niekada nieko nedaryta, niekas nesuvokia, kaip reikėtų ir, ir vargu ar, ar labai suvoks. Na gerai, steigiamo Seimo ir vėliau tas pats buvo. Tai dabar gauni biuletenį, pažymė, va, už tokią partiją, už tą, na, kažką reitinguojam, nereitinguojam. O tuo metu viso to nėra. O kas yra? Tau kaip rinkėjai iš anksto, iš pradžių iš anksto, vėliau jau, jau, jau, jau ir vietoje duoda sąrašus, sudarytus. Kad tą sąrašą sudaryti nieko ten ypatingai nereikia, reikia e, rinkiminiai mm, e, apygardai, kad čia nepamelavus, man regis 50 žmonių parašų. Pasirašė kažkas, tai atnešė va tokį ir tavo tą sąrašą užregistruoja. E, vardas, pavardė, profesija, berots metus dar užrašydavo. Ir viskas, tai ne nacionaliniai sąrašai, tai kiek, kiekvienoje vietovėje savi. Ir gauni tokių nuo keliolikos iki ir keliasdešimt galėjo būti. Iš jų pasirenki vieną, tą, už kurį tu balsuoji, įdedi voką ir tą voką užklijuoji. Balsavimas vyksta, ateini, įteiki komisijos rinkiminės vadui, pirmininkui, voką. Jisai tą voką paima ir įmeta į urną. At sistema, taip sakant, kad tik ilgiau, kad tik sudėtingiau. Jeigu ką nors užrašėjai ant to Išbraukė, įplėšė netgi. Ištrauktas e, tą kortelę iš, iš voko jau jis skaitosi nebegaliojant. Na, išmintingi žmonės po dvi sudėdavo, nes sako, man ir tie yra nepatinka. E, išmintingi aferistai kokie nors politiniai bandydavo iš karto kortelę išspausdint taip, kad jį plyšus būtų, kad vėliau anuliuot būtų galima. Tai tiesą sakant, steigiamo Seimo ir, ir užsitempė ne, ne, ne vieną ar, ar iš bedos dvi dienas, kaip, kaip galvojo, tris prisėjo. Kad dar smagiau būtų tiem e, rinkimų ne, vadovam, e, nežinau kodėl, priemė įstatymą, kad jiem algos mokėti negalima. Jokios bet lyginimą turi dirbti. Kodėl? Kad nepapirkinėtų niekas. Na, gražu, gražu. Mm, parodė visuomenė pasitikėjimą ir vark dvi savaitės nemokamai. E, bet kaip bebūtų, steigiamas Seimas ir rinkimai suteikė Lietuvai legitimizaciją užsienyje. Iš tiesų pripažinimai prasidėjo ir, ir per penkis metus faktiškai visos na, bent kiek ten reikšmingesnės valstybės Lietuvą e, pripažino, jeigu ne, ne de jure, tai, tai, tai de facto. Na, atstovybė nėra, bet, bet pripažįsta esant. Galų gale Lietuva ir tautų lyga priimama, be, be jokių ten didelių skandalų ir problemų. E, na, tą demokratijos keistą supratimą demonstruoja jau net ir, ir Seimo narių skaičius. Ne? Nuo, nuo Romos imperijos laikų žinoma, kad renkamuose organuose negali būti lyginis uh, dalyvių skaičius. Ne? Tres facet uh, konsilium arba kolegijum. Trys turi būti, penki, septyni ir taip toliau. Ne, steigiamas Seimas 112. Na, jame taip gal tų tokių

Na, 78 aišku gerai, bet tai jau kas gavosi pirmajam Seime renkant prezidentą. Nu, parašyta absoliučioje balsų daugumą, o nuo ko absoliuti, nuo visų narių ar posėdį dalyvavusių? Jei posėdį dalyvavusių, tai žino, tą absoliuti balsų daugumą gali gauti skvorumai esant apie trečdalis, mažiau nei trečdalis. O nesant, o jeigu nesant, tai tada nuo visų narių daugiau kaip pusė. Iš 78, kiek yra pusė? Taip. Humanitaram klausimas neatsakomas. Bet taip jau nutiko. Tvirtina ministrą pirmininką tą patį Galvanauską ir gavosi pusę taip, pusę taip. Nu, tai ir, ir gavom pirmą Seimą, kur, kuriame neaišku, ar teisėtai išrinktas prezidentas ir dar daugiau neaišku, ar teisėtai paskirtas ministras pirmininkas su ministrais. Nes po lygiai balsų gavo. Vėliau tie cirkai tęsiasi ir, ir tęsiasi ir visais lygiais, ir tiesą sakant, po 26 metų perversmo tas pats e, Stulginskis, kurį va išrinko prezidentu, jisai da, da sugebėjo tą perversmą įteisinant irgi. Uh, Mm, aiškinti, kad viskas gerai, jeigu vieno balso trūksta iki, iki kvorumo normalaus. Na, kad po perversmo smetoną prezidentų išrinkti. Na, nu, toks savotiškas skaičiuotojas, nors agronomas, bet su matematika nelabai kaip. Dar vėliau Kauno, sakykime, savivaldybės rinkimai vėl, rinkimai vėl. Ar pusė užtenka ar neužtenka? Na, šiaip neužtenka, jeigu lyginės skaičius. Ne, ten tuo metu jau generolas uh, E, Bulatą skaičiavo, gerai bus. Na ir vėl skandalas, vėl bilinėjimais, vėl, vėl to pasitikėjimo kažkoks, kažkoks keistas trūkumas. Tai sakykim taip, e, čia aišku anegdotai viso labo, bet tie anegdotai jie gana išraiškingi. Jie, jie liūdėja, kad visuomenė nelabai suvokia, kaip organizuoti nuomonės atsiklausimus. Iš viso ar juos reikia organizuoti? kaip balsuoti ir, ir kaip įvertinti tuos gautus balsus. Mm, taip, laikui bėgant, jeigu normalizavęsi būtų tarptautiniai santykiai, jeigu ne, ne, ne ta amžinai kažkokia su, sukarinta įtampa, jeigu ne tie amžini perversmų bandymai, ar, ar šiaip kažkokie neaiškus teroristai, e, permanentinis konfliktas Klaipėdoje ir, ir, ir taip toliau. Jeigu ne tai, tai ko gero, na, pirma karta tų, kurie va, užauktų tarpukario Lietuvoje, mokyklose. Privalomas pradinis įvedamas kaip privalomas. Ir pradinis tai dabar pradinis, čia trys ar, ar ten dar kokie darželio auklėjimai. Ne, tada, tada jau ketvirtam dešimtmetį pradinis išsilavinimas 6-7 metai. Tai jau galima sakyti, sakyti na, toks neblogas, nebe trys, nebe keturi. E, kaip jį ten įgyvendino atskira šneka, bet, bet įgyvendino. Tai va, jeigu ne, ne perturbacijos, amžinas, amžinas spaudimas iš išorės, pavojai ir e, ne ekonominė 29-30 mm, metų krizė, tai ko gero Lietuva, Lietuva tos Skandinavijos matyti tokių valstybių modelio link, iš lėto, su vietinė keistoka demokratija, Bet link tokio gal, gal, gal... Ta sistema buvo galima tobulinti, sakykim taip. Ji, ji pasiduotų tobulinim. Tai ne, ne, ne sovietinė, ne, ne kokia nors 19 amžiaus religinė monarchija, kaip, kaip, kaip caro imperija. Na ir jo labiau tai ne, ne kokia tai keista ideologinė vadistinė, nacionalistinė, autoritarinė diktatūra, kuri susikūrė kiek Lietuvoje kiek vėliau. Tiksliau susikurti tokias diktatūras visur gali. Čia turbūt Lietuvos fenomenas, kad jį labai ilgai ir gana stabiliai išsilaikė. E, tai buvo mm, įspūdinga ir įstabu. O kaip Seimai patys savo kasėsi duobę ir kaip politinės partijos savo mm, keistos politikos ir nemažiau keistų lyderių dėka prisižaidė iki, iki perversmo ir, ir vėliau Seimo kaip institucijos, demokratinio Seimo išnykimo. Na tai ką, kitą pirmadienį apie tai pasikalbėsime. Dėkoju uždėmesi.